Píosa 2. Bhí bua stairiúil ag foireann peile Oileáin Árainn Dé Domhnaigh seo caite, an séú lá déag de mhí na Samhna, nuair a bhuaigh siad Craobh Shóisearach Chonnacht. Bhí an cluiche ar siúl i Staid Thuama. Bhí an bua stairiúil toisc go raibh dhá fhoireann oileánda ag imirt in aghaidh a chéile den chéad uair riamh. Ba í foireann Oileán Acla an fhoireann a chaill. Scóráil Oileán Árainn sé phointe dhéag in aghaidh ocht bpointe ag Oileán Acla. Cé gur oileán é Oileán Acla, tá droichead á cheangal leis an mórthír ón mbliain 1887, mar sin tá imreoirí Acla ábalta taisteal go cluichí, agus ar ais abhaile in aon lá amháin. I gcás na n-oileán Árainn, níl aon droichead á gceangal agus bíonn deacrachtaí breise ag na himreoirí agus iad ag dul go dtí cluichí. Mhínigh Eoin Póil, captaen na foirne, cuid de na deacrachtaí. Má tá cluiche ar siúl in Inis Oírr, bíonn ar na himreoirí ó Inis Mór agus ó Inis Meáin bád a thógáil isteach go dtí Ros a' Mhíl, bád eile a thógáil ansin go dtí Inis Oírr, agus dhá bhád a fháil ag dul abhaile. Turas dhá uair déag a bhíonn i gceist, ach sháraigh fir na n-oileán na deacrachtaí sin Dé Domhnaigh seo caite.